Pasatu behi dute eh, neonikotinoiden eh, legeztatze bat eh, bete jabentzat, esplikatzen aldi guzu, pixkat nola pasatu duten hori? Bai, neonikotinoid horik orai dela bi debekatuak eh, izan ziren, biziki kaltegarria baitziren ziren eh, uh, ingurumenaren zat, hor denak dor ziren, uh, gehienik barbara pompilizen ari gudukan horiek debekatzeko, eta ara, bi urte inburian oai ingurumenako ministro da, eta horrek ditu berriz baimenak atera azten bi urte indako horien zat. behar da ejan hemen, Gure departamentuko deputatu guziek alde boskatu dutela salbu bru, gura da bakarrik kontra atera dena, berze guziak, laser, uh, eh, abib, eh, lasal, eh, denek uh, alde boskatu dute. Alta biziki da hori bereziki egleentzat? Odion, biziki txaxa da hori egleentzat, maina insekto guzientzat. Hala, egia da eglena dela ipatzen, maina insekto guziek uh, hiltzen du, Eta hiltzentu ere eh, lujian diren entsektoak. Eh, e, eh, Berraiakin lujan da zerbait bizi dena, eta bizi da hor baitira haunitzen mamuts eta berze, eta horiek denak ere hiltzen ditu. Beraz, hori da zehait biziki kaltegahia. E, erlendako, nahi beren e, erlauntzara sistema, hori handeatzen dute, eta ez dute behiz beren e, etxea, berenteia eta ordion kanpoan kanpoan hiltzen dira baina bizikifite, bizikifite hiltzen dira eta izi kalte garria da gero gira unkiak hemen bet jabaik ez da egiten zuk jearen zat baina eh, gok dugun beldurra hola asita gira berriz eta baimenak izain direla uh, denen Eta hori da, kusten dugu, baier eh, enpresain e, produktuak dira, eta eh, horiek e, e, izigarriko lobbyinga egiten dute, presionia egiten dute, horiek behiz saltzeko. beraz, hori da, beldu nola egiten alkoholitaike, beraz, frenatzeko hori? eta hori behar zen, eh, behar zen hasi eh, ikerketa egiten eh, lehenago, hori buruz, gero behar dakusi, betera ba zuk biziki in, intentsiboa da eta kultura intentsibo guzitan badira, badira problemak izan diten kokusokin edo berze guziekin eta gehi hau da laborantza intentsibo baten problema berze e-, ekologia problemar bat baino gehi eta hor beldur gira, eh, modelo horrek beti, beti nahi du uh, eh, neonikotino iduak berriz uh, libratiak izaitia, eta ara, da, uh, dutela irabaztia bai. Bide bat, a, ate bat ideki da. Baina uh, denbora bedian, kusten dugu, frantzia guzian uh, mobilizazioan azkara uh, izan da, presidentain alderdian ez da sekula oinberse deputatu izan ez dutenak bozkatu alde eta bon, Espero tipi bat gelditzen da baina